brajade flamenco. Det fagra Ipanema finns. De rikas heta stränder men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar och solen bränns och där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Nu ska vi lyssna på nyheter från CBC i Kanada. Nu ska vi lyssna på nyheter från CBC i Kanada. From CBC News, it's The World This Hour. I'm Joe Cummings. The day after the testimony of former Attorney General Jody Wilson Raybould on the SNC Lavalin affair, the battle lines have now been clearly drawn in Ottawa. Justin Trudeau simply cannot continue to govern this country now that Canadians know what he has done. And that is why I am calling on Mr. Trudeau do the right thing, and to resign. As was the head of the official opposition, Conservative Party leader Andrew Scheer. However, Prime Minister Trudeau has a different view on what he heard yesterday in Wilson Raybould's testimony. I completely disagree with the former Attorney General's characterization of events. And now we await the next developments in the story. Here's Janice McGregor. Wilson Raybould's future as a liberal still seems in doubt. The prime minister said he wanted to review her testimony, but just imagine the optics if they remove her after what she's alleged. There's more pressure than ever now on the committee to force more witnesses to explain themselves. And we all wait now to see if the RCMP investigators agree with Wilson Raybould's opinion that this is stopping short of being illegal. If they don't, this party could have more than political concerns to worry about. Janice McGregor, CBC News, Ottawa. A surprise this morning in Hanoi, Vietnam, with U.S. President Trump and North Korean leader Kim Jong un both walking away from their summit. Sasha Petrasik has the details. Barely halfway through talks today, they ended abruptly. We had to walk away from the. For all the smiles and handshakes and pledges of friendship, Trump said Kim wanted too much and offered too little. Basically, uh, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that. Trump told a news conference that North Korea was prepared to shut down its main nuclear reactor at Yongbyon, one that appears to be churning out weapons grade plutonium, even as Trump and Kim talked this week. But the North was not ready to give up another reactor and many of its nuclear warheads and missile sites. In return, Kim wanted a total end to crippling U.S. and UN sanctions. These will now continue, says Trump, and presumably so will North Korea's weapons program. Sasha Petrusik, CBC News, Beijing. As Trump was leaving the summit in Vietnam today, he was asked about the case of Otto Warmbier. Warmbier was the American university student who died in 2017 after more than a year in a North Korean prison. Trump says he doesn't hold Kim Jong un responsible. I don't believe that he would have allowed that to happen. It just wasn't to his advantage to allow that to happen. Those prisons are rough. They're rough places, and bad things happened. Kim Jong Un tell he felt badly about it. Trump says he takes Kim at his word that he did not know about the Warmbier case. The Prime Minister of Pakistan says the Indian pilot captured earlier this week by Pakistani troops will be released. Pakistan is calling the move a gesture of peace. The pilot was shot down earlier this week after being deployed over the disputed Kashmir region. Back to Ottawa, the Trudeau government is about to table legislation that will give Indigenous communities jurisdiction over child welfare. It's something First Nations have been calling for for years. Olivia Stevanovich reports. Growing up in care, Ashley Balk says she spent years questioning who she was. I didn't even know that, for example, I was Ojibwe. An experience she believes she wouldn't have to go through if her First Nation had jurisdiction over child welfare. And it's something that's desperately required. Clément Chartier, president of the Métis National Council, has been calling for changes to the system for decades. The federal government is expected to introduce legislation allowing First Nations to take care of their children and youth themselves. Questions remain, though, to what extent and whether there will be a clear commitment on funding. Olivia Stefanovic, CBC News, Ottawa. And that is The World This Hour. We broadcast live and podcast at cbcnews.ca. From the Sky News Centre at 2, MPs' basic pay is increasing by 2.7% to nearly £79,500. That's well above the current inflation rate of 1.8%. The Independent Parliamentary Standards Authority says that means they'll get around £2,000 more a year from the 1st of April. A report's warning about the extent to which vulnerable children are being recruited into gangs in England. Laura Safe has more. A grown man put crack in a five year old's hand. He goes and gives it to the brother that wants to smoke it and gets the money. A study suggests 27,000 children are being preyed on by criminal gangs, but only a quarter are known to authorities. This man, jailed at 16, says it's it's hard for many young people to get out. A lot of people are out there trying to survive and make a living, man. The Children's Commissioner says it's as big a problem as sexual grooming. What I want to see is this being made a national priority. The government says it's committed to protecting vulnerable children. Donald Trump says there will be more talks with North Korea after he cut short a summit about the country's nuclear program. He says Kim Jong un wanted all sanctions lifted in return for getting rid of the weapons, which the US wouldn't agree to. Labour's deputy leader is warning warning more MPs may be about to quit the party. I'm very worried about it. I, I think there are still a number of my colleagues who are perilously close to leaving, and I've described this as a sort of battle for the soul of the Labour Party. Tom Watson's comments come after nine MPs left over disagreements with the leadership, eight of them to join the new independent group. Oprah Winfrey is going to interview two men featured in a controversial documentary about Michael Jackson. Leaving Neverland, which is on TV here and in the US next week, features claims he abused the pair, which his family insist aren't true. And Ariana Grande says she's not trying to be a hero after some criticism that she's headlining Manchester Pride. The US singer says there's room for straight allies at events for the LGBT community. That's... Lyssna Välkommen lyssna till vandringsbesök och nu kommer en direktsändning med Gunnar Did you Andersson. always want to be a superstar? A famous radio host? Or even have your own TV show? With the internet, it's become so much easier to share your talent with the world. However, first, you'll need a reliable streaming company. With Listen to My Radio, we'll help you effortlessly stream your show in the highest quality. For radio streaming, you can get up to 5,000 listeners without quality limit. For video streaming, you can get up to 1,000 viewers without quality limit. Thanks to our diverse server locations, the whole world can see and hear your amazing talent. Both are supported by ads, so it's totally free. We provide free website hosting with 500 megabytes of storage and 1,000 megabytes of bandwidth. Every free account includes a personal page and a personal subdomain with a shoutbox, blog, and gallery. If you want to put radio on your website, you can sign up for our premium package with auto DJ feature and advanced control panel, all hosted on our powerful servers. All this for $6.25 a month. You'll have the latest technology at the best price. Start now by signing up for your free account. Just click to the button on the left hand side, and it's as simple as that. And once you're ready, sign up for one of our premium packages. Kära vänner, det är en stor ära för mig att få presentera ett kulturellt inslag i vårt musikliv. För här kommer nämligen två äkta spelmän ifrån Dalarna. Nej men, se, inte Hans-Olof, Elsa-skrabben från Stora Tuna. Jo du! Hörde jag funderar först men nu ser jag ju att det är Selmas pojken från Hammerbacken. Goddag på dig Karl-Erik Albert. Ja, goddagen själv du Hans-Olof. Det var roligt att rocka på en riktig mas i stan. Ja, riktig är man full. Så nog har hon rätt allt. Hon, busk-Barbro Svensson, hon säger att vi var äkta. Ja, inte vi som dalahästarna så vi tillverkade i Japan inte. Nej, nej. Hörde jag ser att du har hjulet på maskin med dig. Jo, jo, mensan du. Och jag ser att du har med dig blåsröret. Jo, jo. Men jag tycker du ser lite blek och ämlig ut, Hans-Olof. Ja, här sitter i sen midsömmen. Ja, så blev det sent? Nej, men man ska ju vara sån där pittoresk färgklick för turisterna. Du vet, så på midsommarafton flängde jag runt och var pittoresk på 60 festplatser. jag får ju spela så knätofsarna krullar sig. Ja, här känn på, här gör det. Men hörru, nog är väl våran kulturmusik bra mycket bättre än den moderna. Nu ska det bara vara sån där show, show, show. Ja, vad sa du? Ja, trios med show, du vet. Hörru, inte skräp det spelman som måste ha två till hjälp. Inte det, Karl-Erik Albert. Jag håller med dig, Hans-Olof. Och det finns till och med en del spelmän som har en hel skrälldust med folk bakom ryggen och kallar det för Sveriges största dansorkester. Alltså, du följer med så pass i alla fall? Ja, jag lyssnar ju ibland till sinnade rykten. Ja, du. Hörde, du, nu tycker jag det är dags att, att rensa luft av blökstad med redig hambomölja. I hambomölja? Nej, vi tjongar väl i med en schottis. Du minns den där som vi alltid dansade i Stora Tuna? Ja. Hörde, är det F nu det där? Jo, här skulle det väl vara det. Fyra nerifrån. Mm. Mm. Dalom är ett landskap där det finns en Vasalopp och himla spel. Upp och på stugan det växer törv och i Falun finns det falukörv. Jo du Karl-Erik Albert i våran släkt vimlar det av Skansen-objekt. Ja du Hans-Olof på vår gård där har vi det höla som Gustav Vasa låg i. Vi i fotboll nu har inga allsvensk lag Men vi har ett krigsfremanslag Och från dalen kommer Julebo En hurtig dräng Och denna hemvävda refräng I stora tur I stora tur I stora tur Nattdansen går ikväll Det dulle du Och dulle dig Och alla sorger ger vi fader väl Jag Lägger min, Vår herr och ni Så har det burit Och så är det en I stora tur i Stora Tuna, i Stora Tuna är vi du varenda en. Res upp till Dalåmås i kyrktornets tupp. Och en turist, man skärtar upp. Köp som en souvenir en handmålad kupp. Och en Grängesberg som går upp i tupp. Se Rune Lindström i ett gult polkahår och strax intill kyrkrodda gå och engagera sin artistnamn som bär det, du, är tyst istpar som ni hör i stora tur I stora tur, i stora tur Där dansen går i sjön Där du är du och nu är dig Och alla sorger ger vi fader själv Här lägger vi vår herr och ni Så har det vurit och så är det än I stora tur, i stora tur I stora tur, är vi nu varenda en Jo, där hör du. Ja, men har ni inget modernare? Ni har ju vaddmare röster. Ja, du ska säga det, stadskänt, att det här är tongångar som sätter sig som klipulver i benen. Jodå, och takten där hemma, den stampar vi så att vi gropar ett I stora tur, i stora tur, den här är glädjen på ett annat plan. Som ett gehus, det stora tur, man hörde kassemasa bättre än i stan. breath 이 날와 dundra gått en fantometappe, har gått fra Norge. Det ble hele 18,8 sekunder opp som unga Djärvhet, mod och ärans dygd värnar vi vår fädernesbygd. Norden, Norden, här står vi sida vid sida. Norden, Norden, på fädernas jord ska vi strida. Villkorslöst vi offrar allt Folkets marsch genom seger och nöd under tidernas tecken för frihet och glöd. Med höjda fanor drar vi fram stolta ungdomar av nordisk Vänsterns marsch genom seger och nöd under Tyrunas tecken för frihet och bröd. Med höjda fanor drar vi fram stolta ungdomar av nordisk stam. Under vår fana mot himmelen röd, vår fana den tänder vår glöd. Med höjda fanor Landsens marsch genom seger och när under tidernas tid ska vi nå Dagens datum är torsdagen den 28 februari 2019. Välkomna och tipsa gärna era vänner. Dagens datum är torsdagen den 28 februari 2019. Välkomna och tipsa gärna era vänner. Dagens datum är torsdagen den 28 februari 2019. Välkomna och tipsa gärna era vänner. Klotter och skadegörelse, nu kraftsamlar kommunen. Publicerad idag klockan 11.23. Efter den gångna helgen har omfattande klotter hittats på 17 platser i Mullsjö samhälle. Nu tar kommunen krafttag för att stoppa skadegörelsen. Att sanera klottret som gjorts med sprayfärg väntas kosta cirka 60 000 kronor. Händelsen är polisanmäld och kommunen kommer att kräva skadestånd. Nu ska skola och socialtjänst tillsammans med andra samhällsaktörer samverka för att förhindra att skadegörelsen upprepas, det berättar Säkerhetssamordna. Ren i ett pressmeddelande. Bland annat ska elever på Trollhätteskolan informeras om konsekvenser av skadegörelse och att den som klottrar kan bli ersättningsskyldig för sanering och andra omkostnader. Vi kommer också begära mer närvaro av polis. Det är viktigt att arbeta på bred front så nu kraftsamlar vi mot att händelser som den i helgen avslutar, säger säkerhetssamordnare Niklas Rang. Även fältassistenter, nattvandrare och personal på fritidsgården ska ha extra uppsikt och samtala med ungdomar. Allmänheten uppmanas att rapportera pågående brott till polisen. Publicerad idag klockan 11.23. Uppdaterad idag klockan 11.25. Regeringen föreslår begränsad datalagring. Publicerad idag klockan 11.35. Uppgifter om var en mobiltelefon befunnit sig under ett samtal ska lagras i två månader av teleoperatörer. Uppgifter om vem som pratat med vem i sex månader. Det framgår av regeringens lagförslag om datalagring vid brottsbekämpning, som innebär begränsade möjligheter för polisen. Regeringen konstaterar att digitala spår utgör en mycket viktig, ofta den allra viktigaste, delen i utredningar om allvarlig brottslighet. Samtidigt är lagförslaget begränsat när det gäller lagringsskyldigheten för att de svenska reglerna ska stämma överens med EU-rätten. Regeringen måste göra en balansakt här, säger inrikesminister Mikael Damberg, S, till TT i samband med en pressträff där lagförslaget presenteras. Hård kritik. Tidigare hade tele och internetoperatörer krav på sig att spara i princip all trafik till och från datorer och mobiltelefoner i sex månader. I december 2016 slog dock EU-domstolen fast att datalagringen stred mot EU-rätten i den så kallade Tele2-domen. Detta ledde till att en ny utredning tillsattes som i oktober 2017 presenterade ett förslag som skulle innebära just en begränsad modell. Förslaget har mött hård kritik av polis. Utredaren framhöll också själv att polisens arbete skulle försämras med denna lag. Det lagförslag som regeringen nu presenterar innebär att lagringstiden för uppgifter om var en mobiltelefon befunnit sig vid tiden för ett samtal kortas jämfört med tidigare till två månader. Det är bekymmersamt men idag har vi inte de här uppgifterna överhuvudtaget, säger Mikael Damberg. Åklagarprövning. Andra delar av förslaget innebär att abonnemangsuppgifter vid internetåtkomst ska lagras i tio månader. Lagringsskyldigheten begränsas dock bland annat på så sätt att all kommunikation som sker inom det fasta nätet undantas. När myndigheter ska hämta in uppgifter i underrättelsesyfte införs krav på prövning av åklagare. Den tidsbegränsade möjlighet som funnits gällande att hämta in uppgifter om vissa systemhotande brott i underrättelseverksamhet blir permanent. Den kompletteras också med två nya brott, statsstyrt företagsspioneri och grov misshandel eller olaga frihetsberövande i systemhotande syfte. En omskrivning. Bahnhofs VD Jon Karlung anser att den nya lagrådsremissen om datalagring i princip är en omskrivning av det förslag som underkändes av EU-dom. Stolen. De döper om saker och försöker trixa igenom det här förslaget utan hänsyn till att det faktiskt finns ett tydligt och välskrivet domslut från EU, säger han. Enligt Karlung kommer Bahnhof att överklaga om det nya förslaget blir lag, Publicerad idag klockan 11.34. Förstördes. Daterad idag Publicerad igår 20 september. Under helgen vandaliserades en av Gävle kommuns digitala reklamskyltar vid D4an e så passen slutade fungera, rapporterar Gävle Dagblad. Reklamskylten har använts till att sprida kampanjen 100 Gävleborg som uppmärksammar att kommunen passerat 100 000 invånare. Förra veckan var det en kvinnlig lärare klädd i slöja som syntes på skylten för att välkomna bilisterna till staden. Läraren hade valts ut till kampanjen för att hon trots sin cancer fortsatt kämpa för sina elever i staden. Reaktionerna på valet kom snabbt och bara under fredagen tog kommunen emot ett 60-tal mejl och telefonsamtal angående skylten. Det är dels den klassiska islamofobiska inställningen att allt som har med islam att göra är en fara av ondo. Sedan har det varit de som framhåller att hijab är en symbol för kvinnoförtryck och att det är problematiskt, säger Johan Adolfsson, kommunens kommunikationschef till GD. Gävle kommun har polisanmält skadegörelsen. Publicerad igår 20 september. Uppdaterad igår klockan 20.25. Test avlivad och en person till sjukhus efter trafikolycka, förare smet. Publicerat igår klockan 14.50. Ett hästekipage blev på lördagsförmiddagen påkört av en personbil öster om Tuna Hästberg utanför Borlänge. Hästen fick avlivas och föraren fördes till sjukhus. Personen som körde på ekipaget smet men kunde senare gripas. Vi påträffade en genomblöt herre som misstänks vara föraren. Han hade varit ute och sprungit i skogen, säger polisens presstalesman Mats Öhman. Händelsen inträffade vid klockan 10.30 tiden på länsväg 640. Bilen som var inblandad i olyckan lämnades kvar på platsen efter påkörningen. Föraren och åtminstone en ytterligare person försvann därifrån till fots. Polisen skickade bland annat ut en hundpatrull och kunde alltså senare gripa den misstänkte föraren, en man i 65-årsåldern. Han misstänks nu för smitning, drograttfylleri och ringa narkotikabrott och han hade en mindre mängd narkotika på sig när han greps. Enligt polisen saknar mannen körkort. Han är sedan tidigare misstänkt för liknande brott i form av smitning från olyckplats, grovt rattfylleri och grov olovlig körning. De brotten ska ha begåtts för en vecka sedan. Publicerad igår klockan 14.50. Uppdaterad i hälften av helsingborgarnas sopor borde ha sorterats. Publicerad idag klockan 10.33. Helsingborgarnas restavfall har minskat, men hälften består av avfall som borde ha sorterats för återvinning. NSR, Nordvästra Skånes renhållningsbolag, står för insamlingen av hushållssopor i Helsingborg. Allmänt har mängden restavfall, det som finns kvar efter sopsortering, minskat med runt 5 kilo per helsingborgare. Men hälften av restavfallet består av sopor som inte ska vara där. En fjärdedel utgörs av tidningar, pappersförpackningar, plast, glas, sådant som borde ha sorterats. Den andra fjärdedelen är matavfall som också ska sorteras för sig. Det visar NSRs plockanalyser av restavfallet där man handgripligen går igenom soppåsarna. Vill minska mattsvinnet. Nu riktar NSR in sig på att kapa toppen på helsingborgarnas mattsvinn. Målet är att den fjärdedelen i restsoporna som består av matavfall ska minskas. Maten utgör 20-25% av klimatpåverkan, säger Cecilia Holmblad från NSR. Hon pekar också på att i snitt en av tre matkassar inte äts upp utan slängs. När det gäller mattavfallet räknas även stadens krogar in bland hushållen. Publicerad idag klockan 10.33. Uppdaterad idag klockan 11.11. Jag sjunger på svenska i gult och i blått Jag sjunger på svenska som ni har förstått Att sjunga på engelska det kan väl vara flott Men jag sjunger på svenska i gult och i blått Det är svårt att veta vad man ska hitta på när man varje år på folkparkens scen ska stå men för mig det blivit status, symbol, kutym Varje år jag står på scen i en ny kostym och sjunger på svenska i gult och i blått Jag sjunger på svenska som ni har förstått Att sjunga på engelska det kan väl vara flott Men jag sjunger på svenska i gult och i blått att modersmål, det glömmer man mer och mer Orden ifrån andra språk, de blir fler och fler Ja, hur fem eller tio år Ingen människa i Sverige mig då förstår För jag sjunger på svenska I gult och i blått jag sjunger på svenska som ni har förstått Att sjunga på engelska det kan väl vara flott Men jag sjunger på svenska i gult och i blått Jag sjunger svenskar i gult och i blått Jag sjunger på svenskar som ni har förstått Att sjunga på engelska det kan väl vara flott Men jag sjunger på svenskar i gult och i blått yeah, yeah, yeah. Men jag sjunger på svenskar i gult och i blått yeah, yeah, yeah. Men jag sjunger på svenskar i gult och i blått yeah, yeah. i slutet av augusti föddes jag. Det var det året just i slutet av augusti. Det regnade varenda dag. Sen växte man väl upp och blev äldre. Tja, man har ju inget annat val. Och ända sen den första dagen har man av slentrian släntat kring i vår jämmerdal. Så det är lika bra att sluta drömma går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Och i sin ungdom hade man väl fantasier. Ja, det var väl ungdomssynder man begick. Man trodde på jämlikhet och på solidaritet. Men nu har man fått en rätt tycka vad de vill. För inte är det någon mening att man slåss i någon förening när det tjänar ändå ingenting till. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Men så småningom så börjar saven stiga man söker sig en livskamrat nån som uppfyller ens normer nån med Dolly Partons former och Tore Wretmans kunnande i matio Men inte fasen blev det som man tänkte då när man var 17, 18 för Nu i efterhand så vet man hon ser ut som Tore Wretman och lagar mat som Dolly Parton gör Så det är lika bra att sluta drömma Det går åt helvete i alla fall För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall Så nu står man mellan vaggan och graven Medelålders och med övervikt Ja, det är klart man har planerat att börja motionera Fast givetvis på lite längre sikt drömmer om en ny och fin Mercedes och ett sommarhus i Portugal. Men man får en gammal Skoda med en trasig växellåda och en friggebod i bästa fall. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Och ni som sitter här ibland publiken <laughs> Ni tror ni har det trevligt men Ni ska vara måttligt glada Ni har säkert vattenskada i kåken när ni kommer hem igen Och ni grabbar som sitter här och hoppas och drömmer för öppna spjäll det har ni ingenting för att ni sitter här och gör För det blir ju ändå inget ikväll Så det är att sluta drömma Det går åt helvete i alla fall För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall Så det är lika bra att sluta drömma Det går åt helvete För om man drömmer om Paris hamnar man manna í hundi svar í best Thank you. get out! superstar, a famous radio host, or even have your own TV show? With the internet, it's become so much easier to share your talent with the world. However, first, you'll need a reliable streaming company. With Listen to My Radio, we'll help you effortlessly stream your show in the highest quality. For radio streaming, you can get up to 5,000 listeners without quality limit. For video streaming, you can get up to 1,000 viewers without quality limit. Thanks to our diverse server locations, the whole world can see and hear your amazing talent. Both are supported by ads, so it's totally free. We provide free website hosting with 500 megabytes of storage and 1,000 megabytes of bandwidth. Every free account includes a personal page and a personal subdomain with a shoutbox, blog, and gallery. If you want to put radio on your website, you can sign up for our premium package with auto DJ feature and advanced control panel, all hosted on our powerful servers. All this for $6.25 a month. You'll have the latest technology at the best price. Start now by signing up for your free account. Just click to the button on the left hand side, and it's as simple as that. And once you're ready, sign up for one of our premium packages to get the best. Min ska vi lyssna på nyheter från CBC i Kanada. From CBC News, it's The World This Hour. I'm Joe Cummings. The day after Jody Wilson-Raybould's four hours of testimony on Parliament Hill, Prime Minister Trudeau is saying he's confident the SNC-Lavalin affair is being properly investigated. There is an ethics commissioner and a justice committee that are tasked with looking into this matter. And the ethics commissioner is an agent of parliament uh, whose job it is to determine you know, what is exactly happening when there are disagreements uh, amongst elected officials or political parties. And I have full confidence uh, in that process. That's Trudeau speaking today in Quebec. The Ethics Commissioner and the Justice Committee are looking into claims by former Attorney General uh, Jody Wilson Raybould that she faced inappropriate pressure from government officials in dealing with an SNC Lavalin legal case. Trudeau says he continues to review Wilson Rayball's committee testimony and is considering her future in the Liberal caucus. At the same time, Conservative leader Andrew Scheer has considered Justin Trudeau's future, and he is calling on the Prime Minister to resign. Meanwhile, Foreign Affairs Minister Chrystia Freeland has come out in support of the Prime Minister. I have 100% faith in the Prime Minister. Uh, he has been very clear throughout uh, that he understood the unique role of the Attorney General and that he honored and respected that. Freeland says it's important for the government to maintain a united front, and she's hoping that Jody Wilson Raybould will stay in the Liberal caucus. This week's Donald Trump Kim Jong un summit in Hanoi came to a surprise and sudden end overnight. Midway through the second day of discussions, and with hours left on the agenda, the leader of North Korea and the U.S. president walked away from the talks. Basically, uh, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that. They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that. That's Trump explaining how the talks fell apart. At this point, no plans are being considered for a third summit. The Prime Minister of Pakistan says the Indian pilot captured earlier this week by Pakistani troops will be released. Pakistan is calling that move a gesture of peace. Thomas Degla has more. Across India today, crowds gathered to march and pray for the safe release of the Air Force pilot shot down and captured in Pakistan. From the moment he was shown being questioned in detention the pilot unwittingly became the symbol of this international confrontation. Now, Pakistani Prime Minister Imran Khan says the pilot will be released tomorrow as a gesture of peace toward India. India will fight. India's Prime Minister told supporters today the enemy won't be allowed to raise a finger. Domestic rhetoric or real threat. It's a thin line when tensions heat up and rivals keep nuclear arsenals at the ready. Thomas Dagler, CBC News, London. Back in Canada, the Trudeau government is about to table legislation that will give Indigenous communities jurisdiction over child welfare. It's something First Nations have been calling for for years. Olivia Stevanovich reports. Growing up in care, Ashley Balk says she spent years questioning who she was. I didn't even know that, for example, I was Ojibwe. I didn't know it. Only when she got to university was she able to connect with the community and culture she was taken away from an experience she believes she wouldn't have to go through if her First Nation had jurisdiction over child welfare. And it's something that's desperately required. Clément Chartier, president of the Metis National Council, has been calling for changes to the system for decades. The federal government is expected to introduce legislation that will do just that, allowing First Nations to take care of their children and youth themselves. Questions remain, though, to what extent and whether there will Lyssna i mobilen och tune in appen sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen sök bara på Sverigekanalen. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Välkommen till Sverigekanalen kanal 2D. Välkommen till Sverigekanalen kanal 2D. Välkommen till Sverigekanalen kanal 2D. Välkommen till Sverigekanalen kanal 2D. Lyssna till Vandringsturen med Gunnar Andersson. Besök sverigekanalen.blogspot.com. Lyssna till Vandringsturen med Gunnar Andersson. Besök sverigekanalen.blogspot.com. Lyssna till Vandringsturen med Gunnar Andersson. Besök sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Sverigekanalen, bästa musik, mixen. Kontakta oss på nattsolsnabelaalpost.se. Kontakta oss på nattsolsnabelaalpost.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora bygden och Långshyttan. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora bygden och Långshyttan. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora bygden och Långshyttan. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora, bygden och Långshyttan. Sverigekanalen sänder med tillstånd från Myndigheten för press, radio och TV i Stockholm. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Hitta oss på twitter.com snedstreck dalagunnar. Hitta oss på twitter.com dalagunnar. Hitta oss på twitter.com dalagunnar. Jag bara undrar Är du blind eller valt att blunda? Det är den primära Frågan innan det blir eld och kära Man får skörda bra på Kumla Lite ljugen pryder tal och du har gjort ditt val Men jag undrar varför vill och kan man göra så? Förstöra landet för de som är små Alla löften du svek man lovar allting mer. Nu så ger vi allt åt alla och vi ska hjälpas åt så länge dina pengar vi får. Så ta nu och packa underkläder. Du ska till ett läger eller ta och lämna Sverige medan du kan. Kan inte sluta undra när du rullar i tunna Jag badar. Är du nöjd när hela riket plundras? Jag bara undrar Är du blind och vald att blunda? Jag kan ge dig mitt ord när du faller över bord I ingen hand att hålla värd att lita på. Men allas lika värde, det nästa båt. Vi är många som fått nog och du andra för en bro. Nu när svenska flocken samlats vill du växla ord. blonda mandatperioder för ledamöterna. Det säger akademirådet Erik M. Runesson till Expressen. Om det här är en lösning som går att förena med Svenska Akademins stadgar är dock fortfarande oklart. Som det är nu väljs Svenska Akademins ledamöter in på livstid. Ytterligare en man har idag begärts häktad misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet. Mannen greps igår och enligt Säkerhetspolisen rör det sig om flyktingspionage. Ärendet är inte kopplat till den misstänkte spion som greps i tisdags under ett hemligt möte i Stockholm, det skriver Dagens Nyheter. Ja, vi håller på med diskrensning här. På min HP 655. Man måste göra olika underhållsarbete samtidigt som man men sen det var väldigt blåsigt ute idag. Det var redan stormen faktiskt då. Lite förkyld och så. Det var väldigt besvärligt nämligen. när Jag handlade ganska mycket där på Ica och jag hittade något skräp också utanför parkeringen där och så. Det är lite rörigt där med gubbarna blir ju klara snart. De har ju byggt en, en inglasad ingång och så. Några fasadarbeten och så. Men de är inte färdiga riktigt ännu där jag känner väl igen, jag känner väl igen en del, en del eh, gubbar, gummor och så. Så det blev ganska tungt det där faktiskt. Jag hade ju en väska och sen hade jag en tygkasse som jag hade hittat på Kempovägen förra sommaren. Sen hade jag väl också en Ica-påse sen tidigare som jag var tvungen att köpa. Ja, hur var det nu? Jag köpte en påse, sen ryckte jag till med en påse också under där utan att betala. Det var väl en, en väska och en tygkasse eh, och sen var det väl två Ica-påsar som blev ganska besvärligt och tungt och så. Eh, Blåsigt där, hittade någon ölburk också här. Det var en grind som stod och åkte fram och tillbaka och stormen här utanför eh, staket där som gungade fram och tillbaka i vinden. Jag var tvungen att... Det gick inte att låsa den där grinden. Så jag fick pressa upp den. Så att den stod eh, vid en snödriva där. Så att den stod still. För den åkte fram och tillbaka också. Förde oväsen där då. Hela staketet då ruskades, eh, ruskades i vinden där. Och fastighetsboxen var tom. Jag måste ju kolla den också där. håller på att rensa en massa filer här nu. Jag var tvungen att rensa bort en massa inspelningar med Radio Svegot där. Jag har inte så mycket hårddisk på min HP 655. Den var nere på 53 gigabyte då. Det var som sagt var nere på 53 gigabyte och uppe på 58 där. Vi kan ju spela upp via eh, lagringen där på arkai.org. Men jag kan inte hålla på att ladda ner alla filer för då blir det ju krympande lagringsutrymme på den interna hårddisken. Jag har ju inte några externa hårddiskar. Jag Borde ju köpa det faktiskt där. Ja, vad var det för väder idag? Var det inte sol? Ja. Sol eller delvis sol och sova. Ja, eh, det var väl en del sol, men det var ju väldigt blåsigt framförallt och även lite halkigt också va? på några ställen där man kan inte riktigt gå man kan inte riktigt gå eh, överallt här, det är så isigt men halka var inte det värsta problemet va? det var väl eh, hyfsat så eh, utanför lite halkigt här på några ställen och så men eh, det var ju då väldigt eh, blåsigt eh, verkligen väldigt blåsigt där och ganska tungt också att släpa hem där. Att jag hittade en ölburk också här som jag var tvungen att kliva över en snövall för att få tag på den där ölburken där. så att jag tog ju på krafterna verkligen där och sen ska man ju duscha och packa upp alltihopa där också. Man torkar först. Det var mycket att eh, packa upp där och så. Jag tror jag bara åt Ja, jag har väl bara ätit två semlor. Jag köpte en pytteliten eh, blåbärssoppa. En liten med sugrör. Och jag vet inte, jag tog väl någonting här förut kanske. En chokladdryck där. Jo, jag gjorde med någon chokladdryck och lite smörgås så, att jag fick i mig någonting. Därför jag har inte ätit någon mat, jag har legat i sängen och vilat och delat en del länkar till Twitter och blogger och de här inbäddade chattarna och så. Så att någon mat har jag inte ätit. Det var ju bara två semlor och sen var det chokladdryck med någon smörgås eller rostat bröd. Ostskivor på, druckit en liten blå bärssoppa, en sån här liten med sugrör, kostar 6 eh, kronor där. Ja, jag slängde en, eh, en här rock också en gång, eller här, eh, som var lite trasig i drakskon där och sopor och jag hade ju en eh, påse här med flaskor och burkar men jag har ingen lust att panta flaskor och burkar idag, det var så blåsigt. Jag får återkomma där. Jag såg väl enstaka människor som rörde på sig där. Men det var inga enorma folkmassor ute och gick men enstaka här och där såg man väl som rörde på sig, eller rörde på sig. Och sen ska man upp för lite backar och isigt utanför. Och vi kämpar med den där grinden som åkte fram och tillbaka här. Eh, det gick inte att stänga nämligen där. Blåsten så jag fick pressa upp den så att var över en eh, snökant. Så att åtminstone såg still där. I eh, öppet läge och jag ska man upp för trappen och så var besvärligt här och packa upp allt och så. Jag började fylla på där imorgon över första mars. Det blir betydligt eh, kallare nu efter en mildare eh, period. Det går ju upp och ner och tillbaka. Ja, vi håller på med diskrensning här. Just nu på C-dator och D-dator. Jag har inte hunnit med att äta någon riktig mat va. Jag har lite gifflar har jag ätit också här. just det. Till den där chokladdrycken och så. Och lite blåbärssoppa med sugrör där. ja, det är väldigt eh, blåsigt här. Det var några små pojkar och små flickor som lekte på gården. Det är så lite unga kvar när det var i full fart förut. Mycket barn men väldigt trött nu. Det är bara några få. Det är väl åtta lägenheter kvar med asylsökande här. Åtta är ju tomma och tolv är ju tomma totalt. Så det var ju väldigt massa barn där i de familjerna som är borta. Men det var väl två små pojkar och två små flickor som lekte på gården så att det är sportlov där. Och eh, någon mat har jag inte hunnit med och så. Så vi får begränsa oss här på kvällen och så. Tidsmässigt där. Jag kan inte bara sitta här hela tiden, jag har annat att göra också där. Ja, det var en liten blåsoppa. En liten blåsoppa nej, jag är trött. blå, blåbärssoppa heter det. Ja, liten. De sätter dit ett sugrör. Kostar 6 kronor. Ganska små de där faktiskt och så. Eh, ja. Men det är nyttigt det där. Praktiskt. Jag köpte en stor också. Jag tyckte den var slut först men det fanns längst in fanns det väl två kvar. Det finns olika märken och så där. Man kan ju välja. Mm, eh, det är nyttigt det där med blåbärssoppa. Det finns ju blåbärskrem också men blåbärssoppan är mer flytande som en dryck där. Så håller det på en lång process att rensa bort en massa onödiga frider här. Jag har ju spelat in Radio Svegot här men jag kan inte hålla på att ta ner de där filerna för då blir hårddisken så liten så att vi får ju spela upp dem från lagringen på archive.org. Jag har tagit ner två program med en podd som heter Vita Pillret till C-datorn och lagt in i Winamp spellista och VU Player också då och tagit ner ett program med den här podden Vita Pillret det senaste till, till HP605 och Winamp och eh, EU Player spellista. Man har mycket tålamod med de här datorerna. De är varma och långsamma. Det är många program igång och de jobbar väldigt sakta och det kan hända att program hänger så, så att man får inte ha så bråttom. Ta det lugnt få kontroll på de här datorerna för att de är gamla och eh, igång dygnet runt och varma och långsamma och så. Så att ibland ska det hända att de kraschar och hänger och sådana saker. Ja. Man trycker på mobilen går det ju fort och så. Men eh, det gör det ju, det gör det ju inte alls faktiskt med datorerna. Det går ju förskräckligt sakta Ja, det är som eh, sirap på något vis det. Man tycker inte det händer någonting när man trycker men det sker med fördröjning där. När det gäller att trycka på mobilen där, det går det undan verkligen på den här lilla skärmen. Det händer någonting så att säga. Eh, man trycker till med fingret där. Men med datorerna går det väldigt sakta och långsamt och så. Men det är ju så. Mobilen är ju snabba processorer. Men det är så pytteliten skärm också där. De är Nanne Grövall är på 5 Jag tror hon har eh, opererat bort eh, ena tutten där. Hon fick väl eh, mm, bröstcancer tror jag. Du är grym, du är en dunderpingla. Det finns inget mer att säga om det. Du, eh, Annie, ny premiär i... Söten Göteborg. Spark i baken och tack för att du kom hit. Tack snälla för att jag fick komma hit. Fortsätter i efterfem ska det bland annat handla om detta med en miljon av totalt tre miljoner samtal till 112 var samtal i onödan. Det ska vi prata om. Och sen ska vi tillbaka till Mora också. Vasaloppet drar ju igång på söndag och Matilda Schröder är på plats. Vi är strax tillbaka. Ja, vi har ju gått igenom jag skulle hyra en stuga i Nusnäs, det var ju sommaren 2000 men det gick ju igenom målgången där från stationen skulle handla på Konsum och ta taxi till gumma med nycklarna där och en liten stuga med Nusnäsvägen ut med Siljan men det var det blev förskräckligt dåligt väder bara dagen efter när jag vaknade. Det regnade och blåste och kallt och ingen paraply hade så. Ja, på onsdagen kom jag ut och handla på Ica en usnäs för då var det sol men det var ju förskräckligt blåsigt och kallt då. Sen på torsdag var det dags igen då var det regn igen och blåst och kallt och fick sitta i den där stugan och det var sommaren 2000 faktiskt då det fanns ju ingen tv att titta på ingen radioapparat där faktiskt Jag hade med mig en liten freestyle med hörlurar batteridrift. Man kunde ju köra kassettband också om man ville. Det fanns inga kassetter men jag fick ju lyssna på P1 och P4 Dalarna. Och eh, jag fick in P4 Jämtland också. Förresten så hörde jag ju också en del på Radio Silja där. Och eh, ja, hade varit bättre väder hade man kunnat kommit ut. En liten sväng, den enda svängen jag gjorde var på onsdagen när jag gick en sväng för att komma till Ica-butiken där någon liten bit bort. Det var det bättre väder här jag gått omkring. De tillverkar ju Dalahästen där på eh, två fabriker. De var ju svårt att hitta personal. Men eh, med tanke på det dåliga vädret och regn och blåst och blev jag ju sittandes inne i den där stugan också. Jag är nere vid Siljan en gång där vid eh, Nusnäsvägen. Det skummade så här vitt. Det var väl onsdagen där. Jag lämnar ju eh, nu Snösemora i skyfall faktiskt. Det var förskräckligt. Eh, bara vräkte ner där. De eh, backar ner tåget där då. Han som växlade i regnhatt och regnjacka och regnbyxor och så. Jag stod på fel plattform där och så. Och sen så gick de runt med loket då. I södra änden med loket och kunde koppla värmen där så att det kom igång med ventilation och belysning och så. De hade inte haft någon värmekoppling på natten där så att jag åkte gratis och jobbade på SJ då och eh, tågmästaren kom in och eh, fick öppna upp alla skåpen där och lägga i eh, L så att det kom igång med eh, elementen och värmen och ventilation och belysningen där. Han sa det att de hade jag satt ut värme men så att det var lite små ja, kallt men det var lite svalt i vagnarna där kommit Men det ska normalt sett stå värmekapplat där, men det har inte varit det faktiskt. Men, eh, men eh, vi, vi lämnade Mora i, ja, i skyfall faktiskt. Ja, det var ju kraftigt ringde. hann blev lite fuktig. Så det var inte så kul faktiskt. Så där. Den där stugan kostade 2 2,5 faktiskt. Och sen fick jag ju betala också för... för eh, mm, jag handlade på Konsum och taxiresa fram och tillbaka så handlade jag på Ica en snus där på så att men tåget var ju gratis det. Sommaren 2000. Jag tog inga bilder där faktiskt konstigt nog där men det var ju inte bra väder där faktiskt. Det var ju lite halvklart när jag kom från början då första dagen där. 19-20 grader, lite halvklart va, så det var ju hyfsat men eh, dagen efter var det dags för jag tittar ut där och så ett gammalt eh, kylskåp faktiskt med ett litet frysfack där typ ja. Eh, var det inte från 50-talet så var det från 60-talet då hade gumman haft gumman hade, om gumman hade haft en TV i stugan där så Det var det kanske för avgifterna vi inte betalade avgifter va eh, och, men jag tycker man ska ha en TV i en stuga man hyr ut så att eh, de hade skrivit in i gästböckerna där det var från 50-talet faktiskt och framåt då, och eh, det var, från, det var tyska turister och holländska och från Italien och så. Det var några som hade druckit vin och älskat i den här stugan. Det var utedass och Nusnäsvägen men det var ju inte bra väder faktiskt där. Så det är ett minne man har. Eh, det var ju väder som jag menar sitta i en stuga i Nusnäs i princip varenda dag. Då hade jag kunnat vara hemma i Märsta istället där. Man kommer ju inte till Nusnäs och hyr en stuga för 2 5 för att sitta inne i en stuga och se hur det regnar utanför där. Och onsdag när det var sol då var det kallt och väldigt blåsigt där. Jag minns att eh, båtarna guppade i båtklubben här. I Nusnäs så lämnade Mora i, i eh, kraftigt regn där verkligen. Så att jag hade ju otur, det var ett lågtryck som dök upp redan efter första natten där så var det dags för lågtrycket att härja faktiskt och så. Så att eh, det var väldigt, ja, on, onsdagen var ju solig men blåsigt där. Men i princip så var det eh, sen eh, regn, blåsigt och kallt. Mm, så att och ingen tv titta på, ingen radioapparat. Men min lilla freestyle med hörlurarna där. Det blev ju mycket P1 och P4 Dalarna där. Eh, och eh, P4 Jämtland fick man in också minns jag. Radio, Radio Siljan. Så att det blev till att lyssna mycket på radio där faktiskt och så. Handla på onsdagen på Ica där i Nusna. Så, ja. Och de tillverkar ju Dalahästarna där på jag tror det är två fabriker. De har svårt att hitta personal där de täljer. Och det är ju välkänt det där, det hur det uppstod riktigt med de här dalahästarna i olika färger där. Nej, man kan inte gå överallt här, det är isigt. Vi kan gå via Folkets hus och brandstationen där. Ja, jag såg en del skräp, ja. Men... Eh, det är ju så. Ja, jag hade ju händerna fulla där. Tungt. Jag kan inte hålla på och plocka skräp. Jag tog en ölburk här borta. Men jag såg en hel del skräp som jag inte hade någon som helst möjlighet och lust att hålla på och plocka upp eh, vid det här tillfället i alla fall. Och eh, det var väldigt besvärligt där eh, att bära det här väskan och tygkasten och två Ica-påsar. Det var tungt och besvärligt där. Och med tanke på den här blåsten och så. Så att det där skräpet jag såg, det fick jag faktiskt lämna eh, som det var. Det kanske får bli vid ett annat tillfälle. Inte när man har armar och händer fulla med väskor och tygkassar och plastpåsar där som är tunga. Och blåste det för äckligt kallt där. Kraftigt och blåste och kallt. Otrevligt verkligen där då. Skräpigt och så, det finns ingen som det finns ingen personal som har betalt för att eh, hålla rent här. Och plocka någon skräp på plocka någon skräp på gatorna här. På vägarna. I Långsuttan. Och det är ingen som plockar någon skräp i byarna heller där. Om inte jag gör det. Ja, vi träffade en gubbe i Hinsyttan. Han sa att han plockade skräp i Hinsyttan där. Men han gick ju bara en liten sväng. Sen gick han ju tillbaks igen till gården. Ja, i byn är väl en sak faktiskt. Jag tycker att de här... Men eh, Långshyttan är en tätort faktiskt. Och det bör finnas någon form av personal som ska städa upp här. Eh, enligt avtalet ska ju vägföreningen sköta det, men det gör det absolut inte där. Och eh, när det gäller byarna så borde man ju faktiskt ha Gubben påstod, eh, vi träffade en gubbe där i Hinsutan men jag hade ju paus där, det hördes inte i mikrofonen och, eh, och, eh, och gubben påstod att det fanns en hemsida för Hinsutan faktiskt. Men jag får inte upp någon sökning på det, att Hinsutan ska ha en hemsida. Han hade, han hade sett två vargar i Långspel där om jag förstod honom rätt så var det Långsben I en hästhage där. Det finns ju mycket rådjur, säkert ett eh, tiotal kanske, i flockar i Långsben så att det kan ju dra till sig vargar där. Jo, jag tycker att de här byarna borde ha, kan vi säga, eh, två gånger per år borde de här, <clears throat> borde de här byarna ha, ska vi säga, eh, städning där. Det är några stycken som går ut med någon sopsäck och någon plockepinne där och kollar efter skräp i byn och rensar upp eh, vårkanten då, på på hösten och så. Och de som har svårt att komma till de här miljöstationerna borde ju kommunen kunna erbjuda sig att de ringer upp kommunen och bokar ett möte då så kommer de hämta det där och kör till miljöstationen mot en mindre avgifter. Vi fick ju veta att gubben Nord uppe, eller uppe i Hinsötan där en nedlagd bondgård att han satt i, i rullstol där faktiskt och det kan ju också då förklara varför jag aldrig har sett den där gubben på alla år. Dumman har jag sett en gång faktiskt och han sitter tydligen i rullstol där. Och nu är det snö och is och så, i stort i alla fall. Och promleden består av grus där så det kan inte vara lätt att dra omkring på gubben där. Han blir bara sittande in i den där stugan då, på den här nedlagda bondgården. Den här gumman har jag sett en gång där. Men det kan ju förklara Varför man aldrig har sett den här guben som han sitter i eh, rullstol. Ja, det här var ju då februari eh, sista dagen och det är ju 28 dagar i februari så att eh, imorgon har vi ju första mars och nu blir det ju betydligt kallare. Man får klä sig och så, men... Eh, idag var det väldigt eh, blåsigt här. Eh, tretopparna åker ju fram och tillbaka med en hisklig fart här då. Det är ju så, det kommer ju komma mera utav vinter och så. Men förhoppningsvis ska vi få lite mer plusgrader och så vidare. Nu går det ju ner här, det blir kallare. Och det är lite grann fram och tillbaka såklart då våren brukar vara väldigt besvärlig och kall där. Och vintern återkommer igång på gång och förstör allt och så. Men eh, längre fram blir det mera plusgrader så det kommer att smälta och så. Ja, det blev inget avtal som sagt var man kom i alla fall en bit då. Man räknar väl med att det blir nya möten och så framöver sen med Trump och den här gubben Kim men han tycker det är konstigt att men tydligen så har han ju opinionen med sig i USA att det är bättre det är ju bättre att de här ländernas ledare träffas då istället för att hålla på och kriga och dessutom så har inte USA råd med de här massiva militäröv militärövningarna eh, i områdena där nere. De kostar alldeles för mycket. Det handlar om enorma belopp. Donald Trump har begärt att det ska, det ska stoppas. Det ska, kommer inte bli några mer stora amerikanska övningar tillsammans med Sydkorea där. I avskräckande syfte för att eh, det, provocer det provocerar ju Nordkorea enormt det där. Vilket de har sagt också. De provocerar de här övningarna. Men eh, skälet är ju naturligtvis att det kostar ju fruktansvärda summor. Och eh, det kommer inte att bli några mer fler amerikanska övningar alls där. De kostar helt enkelt för mycket så att Nordkorea kommer inte att bli mer provocerade av dessa övningar jag tror nästan att Sydkorea kommer att dra sig för Harry också. För de vet ju att Nordkorea blir väldigt eh, eh provocerade av de där övningarna. Och enligt Twitter här Trump så kommer han ha en resumé imorgon. Eller om det blir idag. Eh, ja, USA är en annan tid. Så att eh, Donald Trump kommer att summera eh, vad man fick ut av mötet i alla fall trots att det inte blev något avtal och att vi får väl räkna med att det kommer att bli fler möten i alla fall framöver. Det är bara att avvakta och se vad som sker där. De kommer i alla fall en bit på vägen men inte hela vägen fram så att säga. Och det är ju så. De har lite olika åsikter där så att det lär väl bli fler möten helt enkelt. Och att eh, de överhuvudtaget träffas och så, det är ju fantastiskt. Bara det. Och att det är slut på de här amerikanska militärövningarna som ju provocerar Nordkorea. De kostar ju hiskliga, eh, fruktansvärda summor där. Ja... man behöver få is här lite. Jag har köpt Ica juice här. Det finns ju dyrare och godare men jag tycker att den här jag tror den kostar 10 spänn en vitare. Dexosol-tabletter då. Nya strumpor också där. Vi har det senaste avsnittet av Vita pillret här. och vi kan tyvärr bara spela upp Radio Svegos inspelningar där från arkai.org Jag kan inte hålla på att ta ner de där filerna för att då blir hårddisken så liten där. Den var nere på 53 Men jag fick upp den till 58 där Jag har inga externa så att vi får lite försiktiga med att hålla på att ta ner för mycket filer där rensar här. Filer. Det tar sin tid faktiskt både på C-datorn och D-datorn håller på att ta bort onödiga filer. Diskrensning som det heter. Mm, ganska långvarig procedur där. nu ser jag ingenting. Skärmen har slocknat här. Skärmsläckare då. Det tar sin tid att rensa bort eh, de här onödiga filerna där då. Eh, fastighetsboxen var tom. Eh, fruktansvärt igår där. Jag skulle ta mig hem på vägen och hittade på Halkonkull. Och ute på hygget där det sjönk ner en halv meter i snön och tappade min soppåse där och så. Det var väldigt eh, besvärligt där. Väldigt eh, besvärligt där. Så att eh, vi får undvika camp på vägen, inte, inte sandat där. ren blank is faktiskt. Det är fullkomligt livsfarligt att gå där. Jag tror vi försöker ta oss en bit ut i Långspinn imorgon där lite hästskit och så. Med hästar som stirrar där och så. Vi kommer väl inte runt Sandbacken, men vi kan väl gå en bit i alla fall där förbi. Och så vänder vi tillbaks igen i svängarna där. Man kommer ut en liten bit i alla fall där. För att när vi gick har vi gått förbi Sandbacken, där vid hästarna där som stirrar och det är isigt och halkigt där. Långsbyvägen är spöket öppen bara delvis där så att vi kan gå en sväng men inte hela vägen så att säga runt mm, Sandbacka där. För att där var det verkligen farligt isigt och halkigt där. Vi går väl en bit runt men ändå inte runt så att säga och vänder tillbaks sen. Det tar sin tid med faktiskt där och så. Alltså. Men imorgon är vi första mars i alla fall och kan säga goodbye till den här februari månaden. trångt här faktiskt. Får ju knappt plats med benen här. Sitt ihop eh, klämd. Som man försöker nå. Man gör apparater som är flera meter meter bort här på andra kontrollbord och långa armar har jag inte. Det kan pilla överallt där. Ja, nu ser jag ingenting på några skärmar. Det är skärmsläckare, jag håller på med diskrensningen här. delvis spruckit upp i alla fall på gator och vägar i Långsuttan här. Men det finns ju några ställen där man inte kan gå för att det är så väldigt isigt där. Faktiskt. Eh. isigt och halkigt. Och eh, blåsigt som fruktansvärt blåsigt. Och det blir betydligt kallare här. Men det blir nog bli soligt imorgon alltså. På lördag men det blir mycket svalare. Men eh, det var framförallt blåsigt. Det var en hel del skep jag såg men jag, jag rensade bort lite skep där parkeringen utanför Ica där. Slängde i papperskorgen inne på Ica-butiken och sen var det ju en hel del skep jag såg här. Men det kan jag inte hålla på med när det blåser stormvindar och tungt att slepa på. Armar och händer är fullt upptagna med att slepa händer och då kan jag inte hålla på och rensa bort massa skep när det blåser med fruktansvärda vindar där. Det var allt, allt möjligt skräp jag såg här. Det har legat under snön eh, tidigare. Och blåsigt och så. Och släppa på tungt. Så att det får vi ta vid ett annat tillfälle. Mm, Med en liten soppåse där. Det här är väl skräp som har legat under snön eh, tidigare där. det får ske vid något annat tillfälle. Mm, när det inte blåser stormvindar och jag inte har massa saker att släpa på som är tungt där. Och med mig en liten soppåse. Då kan jag väl rensa bort skräp eh, successivt där, men inte när det är stormvindar och händer och armar är fulla och släpar omkring på det här tunga. Jag var tvungen att stanna och vila många gånger där för att komma hem överhuvudtaget. Där. det låg en ölburk här borta och jag var tvungen att kliva över en eh, eh, snövall där och sen var det en grin, grin som åkte fram och tillbaka här och störde så då var jag tvungen att sparka upp den så att den låg. Jag gick inte att låsa den där grinden faktiskt så jag var tvungen att mm, pressa upp den över en snövall va? så att den inte kunde åka fram och tillbaka längre, grinden. Så att den minst stod still i öppet läger. Det är något fel på den där eh, spärren där som ska vara låst med men det ska man ju låsas från insidan. Det var en kvinna från eh, Ludvika som bodde där, men hon har ju flyttat härifrån. Det är tomt där. Ja, hon bodde väl inte två år, årens... Eh, knappt det, va? Det var min, mindre än ett, två år. Så var faktiskt där. Jag ser inga skärmar för det pågår ju skärmsläckarna är på där. Jag ser ingenting. Huvudet är vridet huvud, höger här så jag ser tv-skärmen. Det var hiskligt vad det blåste. Och tungt och besvärligt. Jag har inte ätit någon mat, jag hinner ju inte med här. Någon semlor. Ska ha chokladdryck och rostat bröd med ostskivor och blåbärssoppa lite med sugrör. Jag har lite gifflar också då. Med den här eh, Ica-josen här. Lite ostbågar också då. Kanal 10 här, amerikansk polis. Man hinner ju inte med någonting, man får sitta här och hålla på och pilla på allt. Så som man äter alltid. det är kan man inte göra allt på en gång. <laughs> Så vi får begränsa oss här på kvällen också tidsmässigt, tidsmässigt här. Jag kan inte sitta här hela kvällen och hålla på. Jag har annat att göra. Jag åt ju köttsoppa igår kväll och så. Ja, jag brukar ha i huvudet eh, vad jag ska ha där. Jag har ju sett gubbar som har lappar Ja, de tittar på sina lappar där. Mm, de ska ha. Så att det var väldigt blåsigt och tungt och besvärligt och så faktiskt, det måste jag säga. Men eh, jag tog mig hem en bit i taget där så får upp den här trappen och det var knepigt där. Jag handlade faktiskt för 800 spänn måste jag säga så att det blev mycket det där. Ofta blir det lite mer om man ska ha där. Ja. Och V-datan här tog vi ner eh, senaste podden här, Vita pillret hette det programmet. Vi kanske kan lägga ut det lite senare i sändning där från den här spellistan här. Jag uppdaterar ju spellistorna eh, några gånger i veckan där, med lite olika typer av program i alla fall och imorgon är första mars. Så att januari och februari är ju avslutat från och med imorgon där. Går vi in i nästa månad här, tredje månaden i, i på nya året, eh, mars månad där. Ja, jag var tvungen att sköta lite diskrensning här på C-datorn och D-datorn här. Jag håller på att rensa bort onödiga filer där då. Jag tog ju bort alla vlc rekordingar med Radio Svegot här på D-datorn. Hårddisken var nere på 53. Så nu fick jag upp den till 58 gigabyte. Men eh, vi kan ju spela upp från lagringen som ligger på archive.org istället för att ta ner filerna. Det går ju att spela upp dem från webbläsaren. pytteliten blåbärssoppa också för 6 kronor med sugrör där. <laughs> Det var lite ovanligt va? Ganska liten. Ja, det var energidryck också där. Tidigare. Och en eh, pytteliten chipspåse där. En liten sak som man äter upp på tre minuter. <laughs> Och så har jag legat i sängen och vilat och delat eh, nyhetslänkar till Twitter och blogger och de här inbäddade chattarna där. från appen eh, SVT Nyheter. Det händer ju mycket saker och så. Ibland är det lite märkliga grejer som händer tycker jag. det är väl på söndag som Vasaloppet eh, går måste jag förstå nu va? Inte så. Ja, Tjejvasen åkte de ju tåg faktiskt där. Från Stockholm där. De bytte väl lok sen i Mora där. Det var ju en järnväg som gick mellan Mora och Älvdalen nämligen. Men den, den sträckan är borta där. Men de åker väl upp till eh, Oxberg. Och den här järnvägen fortsätter väl upp till Blyberg. Eh, Sådana här timmertåg där. Men sen är det eh, eh, rivet, rivet upp mot Älvdalen. Det var en järnväg som gick mellan Mora och Älvdalen. Men den går väl, eh, som jag förstår, upp till Blyberg. Eller om det kanske möjligtvis är Oxberg. Och sen tar den slut där. Tjejvasan. Man fick åka tåg där från Stockholm. De bytte lok i Mora. En, en, en liten specialare. Ja, det är första söndagen i, i mars månad va, som man åker Eh, Vasaloppet vad jag förstår då. Så ja, det är första söndagen i mars månad. Det måste bli på söndag som Vasaloppet åker, runt, äh, åker iväg. Och jag har för mig att det stod på SVT eh, Nyheter-appen där att det var 60 nationer som deltar så det är ganska välkänt det där faktiskt. <laughs> och både män och kvinnor får ju medverka vilket de inte fick där från början. Det var ju två damer där som att det är lösskägg och grejer. Ja. De lurar gubbarna att de var gubbar. Men året efter blev det ju tillåtet där för damer och medverka och sådär. Ja, det är en märklig syn att se hur mycket människor som ger sig iväg på samma gång där faktiskt och så. Det ser trångt ut om man säger så. Om det är 20 000 som åker iväg. Det <laughs> är lite speciellt, Vasaloppet. Ja, det var den där Gustav Vasa-gubben och han hade väl bara en stav eller var det? Han hade väl två skidor men bara en stav på den tiden. Ja. Jag har varit den där feboden också i Lodstop, Lodstopabo eller vad heter det, utanför eh, Säter där just eh, den. Någon sån här eh, febod, har tittat in där en gång. Jag på att det var någon kvinna som räddade livet på eh, Gustav Vasa men de är inte säkra på om det stämmer riktigt. Jag var på en hygge också där eh, för just den. Ja, det var så varmt faktiskt. Jag klädde av mig allt. Eh, det var ingen som såg mig där. Jag for iväg där faktiskt. på var någon skogskärn och så. Jag kom lite vilse faktiskt i skogen en gång där och så. Men eh, jag såg ner mot eh, Vikmanshyttan där och kyrkan faktiskt. Så jag lyckades ju till slut ta mig över någon blött där. Jag sjönk ner i massa vatten och så. Men sen till slut så lyckades jag ta mig tillbaka till den här den här vägen som jag tror hette Sikesvägen tror jag. Eh, sen kom man ner där. På andra sidan just den och nere vid den här ån där, bäcken. Mm. Golfklubben tillbaka där till Siggebo. Jag hade ju lägenheter där jag bott. I Säter och Siggebo där i några år. Jag bodde ju i Märsta och åkte fram och tillbaka där. Periodvis och... och eh, det flög upp en sån här uh, kedja där faktiskt. Jag Eh. minns jag. Det är ganska många år sedan det där nu faktiskt så. Det var 38 och 59 kvadratmeter där. Och Säter har ju sågverk också där och sen i Bisberg finns ett mindre sågverk där. Men Säter har ju större sågverk och Bisberg hade i alla fall ett mindre sågverk och sen fanns det rökeri också där. åren, åren går faktiskt och så det. Det är rätt länge sedan jag lämnade Stockholm nu verkligen. Jag håller på tjat om det. I all evighet där. Men vi kan inte hålla på hur länge som helst på kvällen och så. Ibland börjar jag komma ut i köket och få någonting i mig också. Jag kan inte bara sitta hela tiden. Det går inte alls faktiskt då. Det var väldigt besvärligt idag. Det och så. Blåsigt och så. Men det blir fint i alla fall utan fiken. De är inte färdiga än gubbarna där. Jag tror det heter Österling bygg där. Ja, Österling. En fin eh, inglasad ingång och eh, det är väl belysning som har satt upp på, på fasaden och så. Men de är inte riktigt färdiga än där. Det är mycket skräp efter gubbarna också med sådana här sopcontainrar och så. Lite skräpigt. Men man får ju sätta ett mål eh, vad man ska göra. Sätta ett, mål. Att, eh, idag gör man det. Och eh, idag var det Ica-butiken där. Sen har man inga krafter kvar överhuvudtaget. Man är ju alldeles färdig här. Det är klart man kan dela upp det också och handla mindre. Jag brukar ju ofta storhandla ordentligt där. Och fylla på. Vi kanske kunde lägga ut uh, vita pillret här. Den senaste avsnittet här ifall jag behöver komma ut i köket och kanske få någonting i mig där, lite mat och så, för jag har inte ätit någon mat där. Kanske ta en liten paj eller så. Jag ser inga skärmar för det är såna här skärmsläckare så att det håller på. Ja, nu är diskrensningen klar. Vi ska se om jag kan lägga ut det där vita pillret här. vara lite lugn för det tar ju sakta här, det går inte så fort. Detroit. Pillret nummer 75. Vita pillret. Nordisk alternat, så kallade alternativhöger. Nordisk alternativhöger. Den så kallade alternativhögern. Nordisk alternativhöger. Jag är 21, ja. Piller. Om det beror på piller eller om det beror på... Nej, jag, jag knaprar samma piller som jag gjort hela tiden. Alternativhögern. Etniskt ren kulturarbetare. Finns på landsförening. Like Sådär, då har man kört igenom droppslistan. Då kan vi väl... Eh kallar det för en dag, eller kanske inte. Uh, Chris här, tillsammans med Daniel Friberg, direkt från Warszawa. Tjena, tjena. Uh, tack för att du inte eh, sa Warszawa-gettot den här gången. <laughs> jag, jag har det känns fått, som jag, att jag har avancerat en level. Du, du ringde och hade ett allvarssamtal med mig om det här, så jag, jag har bättrat mig. Mm, ja, men det är bra att du, att du bättrar dig. Jag hoppas att den trenden fortsätter. Ja, och på tal om bättre oss. Vi har ju ett riktigt storkap till gäst idag som vi ska intervjua. Antyder att vi inte redan intervjuat honom och lägger in det efterhand. Men eh, det är ingen mindre än eh, gentlemannen från Tokyo och den amerikanska södern, eh, Jared Taylor, som växte upp i Japan. Kuriosa. Mm. Förmodligen den, den mest namnkunniga profilen i våra kretsar. Eh, åtminstone den mest respekterade företrädaren för våra idéer internationellt. Ja, han, är ju, han får ju dig att framstå som en nybörjare och du får ju mig att framstå som en nybörjare. Och jag får ju många som kom, kommit in nyligen då framstå som nybörjare. Men han har hållit på, på sedan eh, början av 90-talet. Mm. Jo, nej men eh, det, det var ett eh, riktigt kap som du säger att, att vi lyckades eh, få till den här intervjun. Så eh, mm. Jag hoppas att lyssnarna uppskattar detta. Ja, han, är, han kör ju en Europatur nu. Han är i Polen, han ska till Lettland, eller hade han varit där? Han ska till Estland i alla fall. Ja, han har eh. varit i Litauen innan han kom hit och ska vidare till Estland ja. imorgon. Och sen så är han att, i Sverige då, Skansta Forum där. Så att, uh, då finns det tillfälle att träffa honom där. Precis. Och många andra. Eh, nej men det, det var det, riktigt kul att prata med honom. Jag eh, träffade honom senast i Köpenhamn. Lite osäker på om han eh, eh minns vem jag är men å andra sidan så eh, träffar han nog en hel del personer också. Eh, det var Ja, det var ganska intensivt där faktiskt. Eh, lite roliga eh, skandaler också. Jag, jag kommer tänka på en särskilt rolig episod. Men, eh, jag ska nog inte säga exakt vad som hände där. Men ja, det, var, det, det, det var intressanta, intressanta eh, kulturskillnader. Eh, mm. Låt oss, låt oss, eh, låt oss kanske inte gå in i detalj på vad som hände. Men ja, hur som helst. Det var du och Greg som stötte upp med varandra <laughs> vid urinoarerna. Nej, nej, nej. Det var så, så, så hemskt var det inte. nej, det var, det var en, eh, en kvinnlig deltagare som blev extremt berusad. Och eh, det ledde till en del dråpliga scener och Jareds reaktion på det var väldigt rolig. Uh, oh my god! Eh, jag minns inte exakt vad han sa, men det, det var kul i alla fall. Um, Jo, eh, jag har... Eh, jag har ju... Det här är lite kul för att jag... Eh, jag höll ju ett föredrag för Det fria Sverige i, i helgen. Och jag kommer faktiskt att lägga på det på slutet här. temat var antifragilitet då. och jag började med en en jämförelse då med, med att fasta och, och, att beröva kroppen på energi och att kroppen på så sätt reagerar positivt genom att eh, släppa ut massa tillväxthormoner och, och så vidare. Man går in i någon slags överlevnadsläge. Uh, jag använder den liknelsen då. Och sen så, eh, för jag har ju fastat uh, nu en vecka då. Um, och sen så blev jag, jag, jag har haft lite förkylningar så jag, jag vet inte fan vad det är alltså. Det, det är hiven, T-cellsnivån är låg. Men då åkte jag på en ny runda här nu. Så nu ska jag in hos läkaren imorgon. Får se vad som händer där. Så om ni undrar om jag varit lite frånvarande eller låg energi så, så är det så det är i alla fall. Men jag vet inte. Det är kanske är den här tiden på året också. Mm, mm, mm. Glöm inte att ta, ta blodprov. <laughs> för att vara på den säkra sidan. Jag fruktar det ögonblicket. Eh, men uh, hur som helst, upplägget är vi, vi, vi snackar väl lite skit här i början som vanligt. Sen så spelar vi uh, Jared-intervjun och sen så har vi ett uh, litet annat segment som vi kan gå in på sen. Och sen så lägger jag på den här, det här talet så, som jag hade räknat med skulle bli 15 minuter men som blev 45 minuter. Vilket uh, var intressant. Det har nog inte hänt mig förut. Uh, men hur som helst, jag lägger in det på, på slutet liksom, efter programmet. Så det blir lite, ska man säga, optional. Uh, om, ni, om ni känner att ni vill ha lite mer OC, lite mer lavahet OC, så finns det där i alla fall för er att ta del av. Är det någonting vi ska chilla för då? nu här. Det tycker jag absolut. <laughs> Do tell, mm. pray tell, pray tell. Nej, men eh, i vanlig ordning så, så har ju såklart Arctos ett nytt boksläpp. Rykande färskt boksläpp som heter On Mother, Modern Manners av uh, den brittiske författaren Peter King. Och um, den är eh, intressant på så sätt att den avviker rätt mycket från våra övriga titlar i och med att den inte handlar så mycket om ideologi utan mer om hur hur man eh, bör bete sig och så vidare. Jag, jag drar beskrivningen lite snabbt bara. This is a book about our plight in the modern world, about how we live and how we lie about how we live. It consists of sayings and fragments telling of slights and fancies, imagined loves and broken dreams, completed in the time it takes to recognize another, to smile and to stand back, surprised as they pass by. without seeing us. These are moments that may be decisive or not, fragments on which things just might turn. These are stories that are as complete as they ever will be, and perhaps can be. But these stories are also attempts to pull free, to convince that we can be free and that we need not to be pushed down. These are efforts to say that we can still laugh. Not the cackle of the maniac or the desperate, but the quiet chuckle that means contentment and an easy night. These stories ease us away from loss and assert a wit, even if we cannot manage wisdom. Så uh, spana in den. Arctos.com. Posta länk i show notesen. Eh, själv, uh, självklart, självklart. Det, det, är klart vi ska göra det. <laughs> Ja, det är fint. Uh, du, hur, uh, vad är statusen på uh, Gamface sista bok då? Antar jag. Vi, har, vi har precis säkrat rättigheterna till den efter flera veckors förhandlingar. Och uh, Arctos har köpt rättigheterna till Färgs senaste bok. Förhoppningsvis inte sista, men kan mm. mycket väl bli den sista. Den kommer ut på franska den 12 mars, så den har fortfarande inte kommit ut på franska. Vi kommer börja översätta den till engelska, det vill säga eh, mer än två veckor innan, innan den ens kommit ut på franska. Mm. Vi, sikt, vi siktar på att få ut den eh, inom två månader. Får se, får se hur det går. Det kommer kräva rätt mycket arbete och intensivt arbete. Vi kommer även sikta på att få ut den som både hårdperm, mjukperm, e-bok och ljudbok samtidigt. Vilket blir första gången vi testar det. Så det blir, Så att, eh, eh, blir er eh, alltså, kan man säga, största lansering någonsin av en bok eller? Ja, och förmodligen den mest, den mest efterlängtade och populära skulle jag tro. Av de som har läst den, bland annat Jared Taylor, så, så är det hans bästa bok hittills. Det är hans mest radikala bok hittills. Titeln är eh, eh, bokstavligen, bokstavligt översatt eh, um, Racial Civil War. Och handlar alltså om det kommande europeiska inbör etniska inbördeskriget. Och eh, Jared Taylor har skrivit förord. Och boken är också dedikerad till Jared Taylor som är gäst Då. Så att, eh, Aha, fantastiskt. Ja. Så vi, vi, vi hoppas på att ha den ute på marknaden lagom till eh, Amran-konferensen i maj. Så att vi kan, kan eh, sälja den där. Ja, nej, men det, det är väldigt kul att höra. Ehm, eh, fantastiskt. Vi eh, kanske ska säga någonting också om... Eh, som sagt, jag talade här för eh, det fria Sveriges räkning då. Stockholmsavdelningen de ska ju faktiskt eh, inviga Svenskarnas hus nu. Eh, vilket är, men det, det är såklart enormt kul. Eh, och det blir då den 23 mars eh, klockan 14. Det är alltså i Töreboda som ligger i eh, Närketrakten. Va? här, är, här, är, här är det stora luckor i, i, i geografikunskaperna. Eh, men, men det, det, det, ligger ungefär tre timmar från Stockholm. Eh, och eh, jag kommer vara där, plats, såklart. man måste vara medlem i, i Det Fria Sverige för att kunna delta och det är begränsade platser. Så vi får väl se om de dyker upp. Annars är det en del... de har ju kommit igång med aktiviteterna i Stockholm då, så det verkar ju vara åtminstone varannan, var tredje vecka. Olika typer av aktiviteter. Det kan vara allt ifrån museibesök till Eh, camping eh, till eh, ja, det som vi gjorde nu senast, var ute och vintervandrade ett par timmar. Och sen så blev det middag på kvällen. Riktigt bra mat för övrigt. Även om jag fastade och inte åt så såg jag, kunde jag göra. Jag gjorde en okulär besiktning och såg att det där ser bra ut. Så det är en del aktivitet på gång där. Detfriasverige.se kan ni gå in på om ni vill, om ni vill spana in det. förhoppningsvis ett hus där man faktiskt kan hålla konferenser i. Eh, förutsatt att det är tillräckligt, tillräckligt stora lokaler, vilket jag misstänker att det är eftersom det är någon form av eh, industrilokal eller liknande som det har varit tidigare. Men eh, ja, det, det händer. Och det, det är toppenbra. Verkligen. Kul. Eh, riktigt kul. Synd, synd att man inte har möjlighet att ta sig till Sverige då. Men eh, ja, får hoppas att det blir trevligt. Det blir det säkert. Jajamensan. Men jag funderar så här. Alltså, vi, vi har väl kanske inte så mycket mer. Jag hade ju lite så här nödshow prep ifall det, ifall det inte skulle bli en intervju med med Jerry Taylor. Jag, såg nu bara här att Bromölla inför tiggeriförbud så att uh, det är... Uh, det är positivt att, att åtminstone eh, någon form av eh, subsidiaritetsprincip och, lokalt självbestämmande eh, faktiskt fortfarande existerar i, Sverige. det är väldigt positivt. Och det är så här intressant att just den svenska djupstaten motsvarande att, att de möjliggör den här utvecklingen. det är faktiskt flera olika fall. Det var ju ett annat fall med Eh, alltså, som rörde eh, vapeninnehav då. Eh, vad man exakt får äga för vapen och sådär. Och där tror jag också att Högsta förvaltningsdomstolen dömde i favör till vapenägarna. Och det här tiggeriförbudet är möjliggjort för att man dömde i favör till kommunen då. Att de faktiskt får förbjuda tiggeri. Ehm, så, så ja, det, det är liksom, det, det, är inte helt, det är inte helt svartpillrat vilket är tur, för annars kanske man inte skulle kunna göra den här podden. Um, absolut. Jag hörde även att uh, Gävle var på med ett uh, eh, tiggeriförbud. Ja, ja men det, du ser. Alltså det, det är ju liksom, det, det är så här. Alltså, <laughs> någonstans så, uh, varför är det attraktivt att bo någonstans? Alltså det är klart huspriserna, men vad beror huspriserna på? Men det beror ju dels på närhet till diverse tjänster, arbeten men också på att området är attraktivt. Och jag tror ju att eh, Sverige fortsätter den utvecklingen som den fortsätter i nu så, så kommer ju vissa kommuner att profilera sig som tiggerifria, eh, förhållandevis babbefria, blattefria kommuner. Eh, och de kommunerna kommer kunna ha lägre skatt, de kommer naturligtvis kunna ha mycket högre livskvalitet och folk kommer flockas till de här kommunerna. Så det, det, är, mm. det är alltid en slags intern tävling om man kan locka liksom de mest högpresterande. Och, eh, jag, tror att, eh, jag tror att det här tiggeriförbudet kommer vara en sån ganska tydlig signal. Så mm. ja, det, det är liksom fritt fram. Och det, det lär sprida sig. Eh, och, och ro, en rolig bieffekt är ju att eh, de vänsterstyrda kommunerna som kommer vara sist med att införa tiggeriförbud kommer bli extra översvämmade av tiggare. Tills det blir liksom helt outhärdligt och de också blir tvungna att införa tiggeriförbud. Ja, alltså exakt. Det, det, det, det, så blir det också naturligtvis. Att eh, de här får ju då ta sitt, äh, äh, sina sophögar och sen så får de äh, åka över till en annan kommun. Och så får de försöka göra sitt tiggeri-gig där. Och det... Eh, om man trodde att det var illa nu, liksom vänta och se. Eh, <laughs> eh, en annan sak snabbt jag såg bara innan vi går över till Jared-segmentet att eh, min tes, möjligen att jag inte är helt ensam om den, är att hela metoo-rörelsen, debaclet, hela samtyckeslagen med, med alla turer fram och tillbaks har nästan ingenting att göra med att skydda kvinnor och värna kvinnors självbestämmande och allt att göra med att kontrollera mäns sexualitet. Och eh, jag tycker att jag fick ganska mycket vatten på min kvarn när, eh, får säga vad var det? Det var eh, Sveriges kvinnolobby, ROX och Unizon. Vilket alla är, jag tror att det är tre av de största eh, kvinnoföreningarna. Sveriges kvinnolobby, precis. Eh, och de gick alltså ut i en debattartikel och eh, helt oberoende föreslog mer eller mindre ett förbud mot sexrobotar. Ehm. vad, hade de för motivering till det egentligen? Eh, det är ett par olika saker de säger här. dels så menar de då att, att ha en sexrobot, alltså för det första, jag eh, är extremt tveksam till alla typer av sådana här eh, sexhjälpmedel, eller vad man ska kalla det för. Alltså det, det är såklart inte sunt. Vem fan vill umgås med en man som har en jävla silikonrobot i garderoben? Som han det är på, extremt suspekt, i synnerhet om det är en eh, manlig robot. Som, som jag såg att du hade. Du hade någon sån här Star Wars... Eh, med Star Wars-programmen. Ja. ja, jag fick, jag fick den när jag köpte eh, Star Wars Battlefront. Han hade en rätt baserad post postdoc med en armen uppe där. Men eh, eh jo, dels, dels så menar de ju på att, att, eh, att ha en sån här robot och kunna göra vad man vill med den, det ger en, en slags perverterad syn på kvinnor och eh, stimulerar någon form av våldsfantasi, vilket i sin tur kan leda till jättemånga våldtäkter. Uh, vilket... Som, inte, som inte redan har liksom. Uh... Ja, alltså det är så här, så här va, att män som köper sex bottar troligtvis kanske inte är de mest extroverta, eh, utåtriktade, eh, aktiva personerna i samhället. Det är nog rätt svaga, introverta, eh, möjligen något skadade eh, personer. Eh, och mm. alltså de personerna köper en bot för att de inte vill ha någonting med eh, riktiga kvinnor att göra. Så jag tycker det faller lite på sin egen orimlighet. Sen så tycker jag i och för sig att hela porrbranschen och allting, det är klart att det skapar eh, förväntningar som eh, är sjuka. Det, det, gör det ju. Alltså det, det är ju liksom du, unga män som växer upp idag är alla samtliga porrskadade. Eh, det, det är ett faktum. Mm. Ja, Jo, jo men eh, så är det med, med de flesta i alla fall. Men eh, absolut, jag, jag är också emot eh, sexrobotar. Ehm, fast av helt andra anledningar. Jag, jag, är liksom emot porr och sexrobotar och till, och, till och med i princip tv-spel. Va? All, all, Va? Allting, helvete? All, all, allting som... Allting som helvete? unga vita män och, och ger dem ge dem en ursäkt att sitta hemma istället för att vara ja. ute och träffa riktiga kvinnor och, och, <laughs> eh, och visa dominans kan eh, vi... i, sitt, i sitt eget land är ett eh, problem, är, är, är av ondo. Jag menar, globalisterna, globalisternas dröm är ju att, att uh, unga vita män sitter hemma, spelar tv-spel, leker med sina sexrobotar, inte väljer att bilda familj, ah, ja. fortplantar sig med vita kvinnor utan, ehm, och, och struntar i politiken för att de har det så bekvämt med, med sina olika, uh, olika förströelser. Så att uh, de, låter, ja, de, de, låter globalisterna göra vad de vill med deras land i princip. Så att, um, det, det där är ju, det där är ju rent, ett, ett rent subversivt eh, fenomen, ja. även om det säkert finns så kapitalistiska drivkrafter och så vidare som, som ligger bakom att de utvecklar dem. Men, ja, men, men, alltså, okej. Okay, eh, jag tror att du, du kanske... Du verkar som att du kanske inte pekar ut vissa fenomen så mycket som att du eh, attackerar folk som är passiva. Och det kan ju vara på många. Du kan ju sitta och lägga ett jävla pussel eller eh, lego eller eh, sitta och sträckkolla på Netflix. Det spelar ju liksom, egentligen spelar det ingen roll vad exakt du gör, om du använder det som en ursäkt för att inte eh, ta tag med dina, i dina verkliga problem. Eh, och eh, ja, som du säger, hitta en eh, kvinna, eh, så småningom bilda familj etc. Det är såklart att det är ett problem. Men, men sakerna i sig, förutom porr, är ju inget problem. Det är inget problem att du då och då kollar på en film eller att du då och då spelar ett tv-spel. Det ser jag, det ser jag som äh, högst oproblematiskt. Det är inte som att man går upp med handen i vädret och skriker kampen hela tiden. Kampen! Eh, men visst, eh, självklart. Det är, eh, det är goda poänger. Vad säger de mer? Jo, de tycker inte om att, att de här sex robotarna har fina kroppar. Att de har Stora bröst. Då, eller... då har de feta sexualtränser. Ja, hon säger inte heller nej till något som mannen önskar om hon inte är programmerad att göra det. Många robotar är till och med programmerade att uppvisa motstånd. Så mannen kan leva ut sina våldtäktsfantasier. Eh, alltså, de kanske suttit och kollat på någon sån här typ, eh, jag vet inte, japansk eh, eh, typ mässa. Film från en japansk mässa där de har någon sån här typ eh, eh, liten eh, kvinna som skriker Jamida, Jamida! Men eh, annars så, så tror jag inte riktigt att eh, det där stämmer. Men alltså det, det, i deras fall så handlar det bara om att de, de pratar om den här eh, bordellen i Finland också. <laughs> Finland, Finland tydligen världsetta eller världsförst med att eh, öppna en bordell med sexdockor. Vilket eh, faktiskt inte chockar mig helt och hållet. Ehm, varför, varför, inte då? Nej, men det känns, liksom, det känns ganska isolerat. Eh, introvert. Mm. Och eh, alltså, det skulle kunna varit Sverige också förvisso. Eh, Japan, och, Japan och Finland har så kusligt mycket saker gemensamt. Jag hade en sån långtgående konspirationsteori när jag var yngre om det. Uh, ja, det, det, är väl... Eh, det är väl eh, det genetiska arvet från, från Asien. Ja, någonstans det. Tänk, ta Mumintrollen till exempel. Hur är det inte manga? Eh, jag har aldrig, aldrig, tänkt på det, men det, det har du nog rätt i. Jo, men det, det är väldigt eh, mycket... Eh, eh, väldigt, väldigt så stiliserat, väldigt så raka linjer, eh, stora ögon. Eh, och Mumin är ju superpopulärt i, i i eh, Japan också. Och eh, japaner var ju de som animerade Mumindalen. Eh, om du såg den som barn någon gång. Mm. Du satt säkert bara och läste Siege när du var liten, men för oss andra lite mm. mjukare, <laughs> mer sköra, fragila varelser så kunde man kolla på lite, en liten tecknad serie mellanåt. Ja, men hur som helst, alltså så här, och det kommer tydligen också nu i samband med alltså det här ämnet om att kontrollera mäns sexualitet, för det var det handlar om. Så eh, kulturprofilen då, Jean-Claude, jean Arnault, som vi pratade om tidigare. Jag gick igenom en av domarna där. Eh, han har ju faktiskt eh, lyckats överklaga sin dom nu till eh, Högsta domstolen och eh, eh, han, han hävdar bland annat att Svea hovrätt har begått ett grovt rättegångsfel. Vilket är helt, helt och hållet tydligt. Eh, och eh, det här kan bli, alltså för Högsta domstolen har fan visat sig vara rätt baserad alltså. Ehm, mm. Och jag, tror att det här kan alltså, det här kan bli hur stort som helst. Det här kan bli en sån jävla motgång för uh, hela metoo-rörelsen. om, om de är hederliga och ärliga och inte påverkas för mycket av yttre påtryckningar. Då kan det här bli världens jävla show. Alltså vi kommer ha OC för hela året framöver om, om det här faller, faller sig väl ut. Ja, precis. Och det verkar ju som att det finns goda chanser att göra det. Och där blir väl kanske vändpunkten på, på den här absurda, som jag nämnt tidigare, omvända sharia-lagstiftningen vad gäller sexualbrott i Sverige. Att, eh, Just det. att det räcker med en kvinnas ord för, för att bli dömd? Ja. Alltså det, det, det, det, den domen, det är så jäkla sinnessjukt hur de resonerar. Hur de går på hennes vittnesutsaga trots att allt i hennes beteende motsäger hennes faktiska handlingar, äh, agerande. Och i den här överklagan så lämnar de Förvisso verkar alltså, kan, kan ses att, som att det inte var en jättestor äh, sak men Eh, de visar ju på här i överklagandet så lämnar de in en, eh, jag vet inte varför de inte gjorde det tidigare, de lämnar in en eh, tidtabell, SL, som visar att tunnelbanan då faktiskt gick när hon sa att den inte gick. För hennes motivation till att sova över hos Jean-Claude efter att hon hade blivit våldtagen. Hon, hon, hon hävdade att hon blev våldtagen en gång tidigare då. Så det här är alltså, eh, säg ett par veckor senare. Då hamnar hon hemma hos honom igen. Och eh, säger att hon sov över hos honom då för att tunnelbanan hade slutat gå. Och sen så visade ju försvaret att nu i och med överklagandet. Det är möjligt att de sparade det här så att de skulle kunna ha något att överklaga på. Men eh, då visade de ju på att tunnelbanan faktiskt gick. Mm. Så hennes försvar håller inte. Hon har ju flera hål i, i sin berättelse då. Och det här är ju faktiskt teknisk bevisning som, som direkt eh, motsäger hennes narrativ. Och hon har alltså hon har ingenting förutom sin egen vittnesutsaga. Um, så det här... Som, nu, som nu kan ifrågasättas ja. starkt um, eftersom hon uppenbarligen ljugit. Ja. Så eh, det, här kan, eh, det här kan bli riktigt stor, stor grej. Alltså jag, jag tror att det... Eh, jag tror att det kommer bli eh, bigga grejer. Eh, det tror jag. Förutsatt att, vilket jag ändå tycker det finns bevis för, att HD har agerat ganska resolut och någorlunda rakryggat. Så mm. vi, vi, har nog mycket att se fram emot där. Men jag vet inte, ska vi, ska vi ta, vi tar och går över till intervjun med American Renaissance Jerry Taylor. Sen så är vi tillbaka. Ni lyssnar på Vita Pillret. I wish to, to heartily welcome you to, to our podcast, Jared. It's a great honor to, to have you here. And um, I hope uh, you will enjoy being here as well. And that we'll have a good conversation. Oh, it's, it's very much my pleasure. Thanks so much for inviting me. Yeah, and um, for uh, our new listeners, because this is being broadcast in Sweden, and, and uh, we have a lot of, of, of, young listeners who might not be completely familiar with, with your work. Would you mind um, starting out by telling us a little bit about your background and, um, well, for example, like like um, how Amran started out uh, in the in the in the olden days with, with the paper magazine and, uh, <laughs> and all of that. Certainly. Uh, I started American Renaissance in 1990. So I've been doing this for almost 30 years now. Wow. And at that time, there were hardly any voices speaking up for whites as a group. Uh, there was the Ku Klux Klan, but it was uh, really quite ridiculous and of no significance whatsoever. There was uh, another publication called uh, Instauration that maybe some of the old timers who are listening would be familiar with. It was really no voice for white people in the United States, perhaps uh, in other parts of the world, although uh, rating at such a tiny scale, speaking for people in Europe, but I them. And so I started a month mission. it uh, without a break. I'm very proud of that. Till 2012, we moved all of our content internet, and this was a transformation. We'd had an internet presence so about early 2000s, but it was to the print publication. Uh, the print publication, although it had a we sent to overseas subscribers. We never had more than 4,000 subscribers. We have a greater reach. In, in a really good month, uh, we may have uh, 400 computers that visit the amran.com site. And uh, we now have uh, a YouTube channel with uh, just over 100,000 subscribers We've started our, our podcast channel. We have uh, only about, we've just started, we only have about 4,000 subscribers there, but often we get uh, oh, 5,000 to 7,000 listeners. And so our capacity to reach people is tenfold, maybe a hundredfold compared to what it was back in the print days. And so I'm sure I don't have to explain to either of you just how important, just how vital the internet is for us as a channel through to ordinary ordinary people who are brainwashed continually and often very effectively by the mainstream media. Yeah, it, it seems it's um, really it, it, has really grown into a, a, um, a media, a fully fledged uh, media empire recently. I mean, I remember the the, the old days. I, I was a subscriber to the paper magazine back in '98, I think. Um, and um, it was indeed one of the few international English language uh, publications of um, quality, I would say, um, but uh, promoting our ideas at the time. So I was very much looking forward to, to every issue arriving in my PO box. So um, yeah, we're, we're all very grateful for, for all the work you've done and and uh, for the accomplishment of having been uh, involved for even longer than me, who's only <laughs> been, been doing this for 25 years. Uh, well, uh, in my case, uh, I was fortunate in that I did not have to make a living from American Renaissance. I had uh, a quite well paid profession as a consultant companies doing business with Japan. I grew up in Japan and I speak Japanese fluently. And so uh, I had uh, consulting uh, customers. I needed to work only maybe one week uh, out of the month, uh, maybe two weeks sometimes out of the month to uh, myself and my family. And so I was uh, the rest of the time to and I had some other people working for me. Now, though, because I have become better known as as a white advocate, uh, my cons- my consulting work has pretty much dried up to zero. But by now, the American Renaissance Organization, we've established a, a nonprofit, tax deductible educational institute, and so people can make uh, tax deductible contributions to it. And so now uh, I'm able to take uh, a modest salary from American Renaissance, and we have a couple of other employees. So we have been able to uh, really uh, establish an ongoing concern. And uh, I, as I say, I had uh, the great benefit in the early days of an independent income that was not that did not tend uh, cramped by my uh, my racially oriented activities. And unfortunately, uh, by the time the business disappeared, was in a position to support me also. So it's worked out well in that respect. Yeah, indeed, it, it has. And um, for how uh, I mean, another very important aspect of your operations is, of course, the annual American Renaissance Conference, which I had the pleasure to, to visit in 2017. Um, for how many years have you been doing this, and uh, when will the, the next conference be? Our first conference was in 1994, so we've been holding them for quite a long time as well. But uh, in those days, we held them every other year because it was work to organize them, and I really had no staff. So we did them once every two years. Um, that was the case up until 2008. Then uh, we decided to do them uh, uh, every year, but in um, we had we'd always been meeting in private hotels. Now, private hotels are subject to pressure, demonstrators, uh, telephone campaigns, and uh, the last successful conference we had had in a hotel was in 2008. After that, we had uh, uh, we had canceled two conferences in a row because of pressure from Antifa, and uh, in in one case, uh, one of the hotels that canceled on us, they said that they'd received telephone threats, according to which uh, someone called and said, "If you hold this conference, uh, we will go into that we'll go to your hotel and shoot everyone." And of course, it's very, very unlikely that anyone was going to be shot. But if such a thing happened and there had been a warning of that kind, the hotel would, of course, uh, have a tremendous uh, liability. Mm-hmm. And uh, so it became impossible for us to meet in, in private venues. As a consequence, uh, beginning in, uh, uh, let's see, 2012, I guess it was, in 2012, we've been meeting every year in park in Tennessee. And a state park, because it's government owned, uh, it cannot turn us away. They have an obligation to accept us as a customer. And so we've been meeting uh, uh, in this beautiful state park. And uh, I guess the 2017, that's the only uh, Ameren conference you've ever attended, uh, right, Daniel? Uh, yeah, yeah, that's that's correct. I, I was um, prevented from attending, luckily. Um, I, ho- I hope to be able to attend again soon. Yes. Uh, th- this year, our conference will be held from May 17th through 19th. And uh, if uh, any listeners are interested, they can register at our website at amran.com. That's A M R E N.com. We always have a good contingent of uh, uh, participants at the conference from Europe uh, and from all parts of the United States. It's really, well, I think it's one of the largest uh, identity rings that takes place anywhere in the world now. on a good year, maybe 400. And mm. we're sort of bursting at the seams. We, we find the large, but it's very difficult to find a owned place that also has has hotel rooms. So, uh, um, as I say, unfortunately, we've been chased out of the private sector. In the United, the United States uh, is considered to be this uh, uh, free market capitalist society, uh, but oddly enough, the free market <laughs> because of the tremendous any venue that uh, we us. But going back in Tennessee, it's very pretty. Now people now know how to get there. Uh, we always hold uh, a very nice uh, in the Saturday evening in uh, to the conference area, and people now almost make it an annual tradition to go there. So, in in some respects, it's, it's a very good place to hold a meeting, but we're looking for someplace larger. So uh, let me ask you something. Uh, you said that you could do both Amran and consulting before, and that you could also uh, rent uh, uh, private venues at hotels. So, uh, yes. why do you think this isn't possible anymore? Are you a victim uh, of your own success, or is it the climate in general, or both? As far as the consulting is concerned, I'm a victim of my own success as I became uh, more and more prominent as a white advocate. People who hired me for, oh, 10 years or 15 years or more, uh, some of them just came up to me and said, uh, no, sorry, we, uh, you know, we look you up on the internet and it turns out uh, uh, even though we like you, you do wonderful work, we just, we just can't afford to be associated with you. Other clients just dropped me without a word fact that we can no longer hold meetings in hotels. Uh, I think it's probably both things. One is we've become successful and better known, but also, uh, you're right to point this out, there's become a much more hostile climate. There used to be demonstrations out in front of hotels, and uh, oh, you might have half a dozen scruffy people who are out on the sidewalk. But uh, the police would put a police car there, there'd be no incidents, uh, there'd be a little howling outside the hotel at a distance for some time. <laughs> and then that was that would be it. And the hotel would be happy to have us back. But uh, things just got worse and worse and worse. There was one hotel uh, near an airport, uh, near Dulles Airport, uh, which we went, we were there maybe three or four times. But eventually, the threats and uh, the, the demonstrations and the actual uh, activities by the opponents, by, by our opponents, were so great that very regretfully that hotel said, uh, "We're really sorry. We like we like your group. We like doing business with you, but we just can't continue this." One thing that would happen is that uh, uh the uh, demonstrators would uh, come onto the premises, onto the property, and distribute leaflets, <coughs> not just in the lobby but all upstairs in the sleeping rooms. They'd uh, uh, try to slide leaflets under the doors, the sleeping room, saying, This hotel hosts racists, uh, <laughs> boycott this hotel. And uh, there were also threats that people were going to uh, park their cars and block the uh, parking lots of the hotel. That was another technique. I don't think that ever happened, but that was a very effective threat. Private hotels just, they, they, they don't want this kind kind of thing. And so rather than continue accepting our very profitable business, they asked us to go away. And in the case of hotels that broke their contracts, uh, the pressure on them was so great that not only did they walk away from very profitable business, but they had to write us substantial uh, five figure uh, cancellation checks uh, it's it's really a very painful thing for the hotel, of course, to have to break a contract like that because instead of having profitable business, they'd have to sign it, they'd have to write us a check. But that just goes to show you the kind of pressure that they were under. Indeed, and um... and this was even before the Trump era. Det kom ett mejl, radiodansband från Marianne Forsman och hon hade ett förslag att efter förra veckans regntema här i Radio Strokes program Dans bland svenskt göra tvärtom och ha ett soltema. Mm, bra förslag tycker jag Åke Stentoft, tack så mycket för det Marianne. Alla låtar idag har alltså ordet sol i titeln och för att få en övergång då från förra veckans regn till dagens sol så får Partidos drar igång programmet genom att framföra Efter regnet kommer solsken. Mycket välkommen till dansband och annat svenskt. Sök den plats där lyckan finns och tänkt på händelser man minns En tid av längtan efter kärlek är det dagar som har flytt Men snart ska allting blomma upp kommer solsken så är livet eld. Det finns alltid blicka bakåt, nej det känns fel. Även om din bild av livet är alltför kall och grå. En ny dag föds och himlen ska lysa blå. Tidovs Efter regnet kommer solsken. Lite liknande titel också i låt två, det vill säga den här övergången från regnprogram till solprogram, för nu är titeln Regn och sol. Det är Kurt Hagers. När morgonsolen lyser genom fönstret och kudden där du ligger bredvid mig. Då känner jag en tacksamhet till livet. En lycka att få vara nära dig. Visst finns det många prövningar på vägen tanken och vår kärlek gör mig stark. Och varje steg jag tar här vid din sida så vandrar jag på trygg och säker mark. Och när du räcker ut din hand ska jag alltid finnas där. Det kan kännas tungt ibland, men det är så som livet är. Ovanpå den som passerar finns en himmel evigt blå. Vi ska gå så kan jag möta alla dagar. Den känns så värdefull, den tid vi har. Och du ska få ett löfte från mitt hjärta. Jag ger dig alla dagar jag har kvar. När du räcker ut din hand så ska jag alltid finnas där. Det kan kännas tungt ibland men det är så som livet är. Ovan molnen som passerar ska jag alltid finnas där. Det kan kännas tungt ibland, men det är så som livet är. Ovan molnen som passerar